chapter 8 Jesus de eporiuthe ES ta oros ton elion or through de palin paragenata ES ta hieron kai pas halaos erkata pros auton kai kathisas edidaskin autus agusen de hoi grammates kai hoi pharisaioi pros auton gunaika epi MOIKEA cat elemenein cae stesantes autein in meso. Legusen auto per adzontes didascale tautein huramen ep autoforo moicuomenein. Inde TO nomu himun mouses in etelata tas toyatas litha bolesthai. Suun ti leges periautes tuta de elegon per adzontes auton hina ecosen categorian cat autu. Hade Iesus cato cupsas to dactulo egrafen es tengen me pros poiumenos. Hos de epimenon eurotontes auton anacupsas epen pros autus ha anamortetas humon protos ep autein ton lithon balato kai palin kato kupsas egrafen es tengain hoide accusantes kai hupa tes sune de seos eling komenoi ex erconta heis kath heis arxamenoi apa ton presbuteron heos ton eskaton kai kate lefthe monos ho Jesus kai hegune in meso usa. anakupsas de ho Jesus kai medena thea samanos tes gunaikos epen aute gunai pu esen ekenoi hoi kategoroi su. Udes se katekrinen hede epen Udes courier epende aute, ha Jesus, ude ego se catacrino, por iu, cae apa tu nun mecete hamartane. Palen un autois ha Jesus lesen, legon ego emi ta fos tu cosmu, ha acaluthon emoi u me peripatese in te scotia al hexe ta phos tes zoes. Epon un auto hoi pharisaioi, su peri se autu martores, he martoria su uc estin alethes. Apocrythae Iesus cae epen autois, can ego martoro peri amautu, alethes estin he martoria mu, hoti oida pothen eilthon, cae pu hupago humeste uc oidete pothen urcamai kai pu hupago humes kata tein sarca crinete ego u crino udena kai ean crino de ego he crisis he eme alethes esten hoti monos uc emi al ego kai ha me pater kai in to namo de to humetero gegraptai hoti dua anthropon he martyria alethes esten. Ego emi ha martyron peri emautu, kai martyrei peri emu ha PEMPSAS me pater. Elegon un auto pu esten ha pater su. Apocrythe Jesus ute eme OIDETE, ute ton patura mu, e eme edete, dete, ton patura mu edete an. Tauta ta remata, ela lesen, ha Iesus in to gadzo didascon in to hiero, cae udes epiasen auton hoti upo ele luthe he hora autu. Epen un palen autois ho Jesus, ego hupago, cae zetesete me, cae en te hamartia humon, apothaneste, hapu ego hupago, humes u dunaste elthen. Elegon un hoi judaioi, mete apoctene he auton, hate lege apu ego hupago humes u dunaste el kai epen el humes ek ton kato este ego ek ton ano emi humes ek tu kosmu tutu este ego uk emi ek tu kosmu tutu Epon un humin hoti apothanes in tais hamartiais humon. Ean gar me pistiusete hati ego emi apothaneste in tais hamartiais humon. Elegon un alto su tis e, kai epen altois ha Iesus ten arcane ha te cae lalo humin. Pala echo peri humon lalein, kai crinin al hopimpsas me alethes estin kago ha ekusa par autu tauta lego es ton cosmon uk egnosan hoti ton patura autois elegan epen un autois ha jesus hotan hupso sete ton huion tu anthropu tote gnoseste hoti ego emi kai ap enautu poio uden ala kathos edidaxen me hapater mu tauta lalou, kai ha pempsas me met emu estin uk afeken me monon hapater hoti ego ta aresta auto poio pantate tauta autu laluntos paloi epistusan eis auton elegant un ha Jesus pros tus pepistucatas auto Judaeus ean humes menete ento logo to emo alethos mathetai mu este kai gnoseste ten alethean, kai he alethea eleutherose humas Apecrethesan auto sperma Abraham esmen, cae udene de duliucamen popote. Pos su leges hoti eleutheroi geneseste. Apocrythe autois ha Jesus, amen, amen, lego humin, hoti pas ha poion ten hamartian, DULOS esten tes hamartias. Hade dulos u mene ente oikia eis ton aiona, ha huios mene eis ton aiona. Ean un ha humas eleutherose, on tos eleutheroi eseste. Oida hati sperma Abraham este, alla zetete me apoctenae, hati hologos ha emos, ou chore in humin. Ego ha heoraca para to patri mu lalou, cae humes un ha heoracate para to patri humon poiete. Apecrithesan cae epon auto ha pater hemon Abraham estin. Lege autois ha Iesus e tecna tu Abraham ete, ta erga tu Abraham epoiete an. Nunde zetete me apoctenai, anthropon hos ten alethean humin lelaleca, hen ecusa para tu theu, tuta Abraham uc epoiesen. Humes poiete ta erga tu patras humon epon un auto hemes ec porneas u gegenemetha hena patura ecomen ton theon epon un autois ha jesus e ha theos pater humon ein pate an eme ego gar ec tu theu ex eilthon, kai heko ude gar ap emautu eleutha al ekenos me apestelen. Dia te, ten lalian, ten emein, u genoskete, hoti u dunaste acuen ton logon ton emon. Humes ec tu patros tu diabolu este, cae tas epithumias tu patros humon thelete, poien ekenos anthropoktonos ein ap arkes kai ente aletheia uk hesteken hoti uk esten aletheia in auto hotan la ta psudas, ek ton idion la lei hoti psustes esten kai hopater auto ego de hoti tein aletheian lego u pistuite moi. Tis ex humon elinque me peri hamartias, e de alethean lego dia te humes u pistuite moi. Ha on ec tu theu, ta remata tu theu acue, dia tuta humes uc acuete, hati ec tu theu uc este apecrethesan un hoi judaioi kai epon auto u kalos legomen hemes hoti samaretes e su kai daimonion ekes APECRETHE jesus ego daimonion uk ECO, ALLA timo ton patura mu kai humes hatimadzete me ego de u zeto ten doxan mu esten ha zeton kai crinon amen amen lego humen eantis ton logon ton emon teirese thanaton u me theorese es ton aiona epon un auto hoi judaioi nun ignocamen hoti daimonion ekes Abraham apethanen, cae hoi prophetai, cae su leges eantis ton logon mu teirese u me giusetai thanatu es ton aiona. Me su medzon e tu patros hemon Abraham hostis apethanen, cae hoi prophetai apethanon, tina se auton su poies apocryphe Iesus, ean ego doxadzo emauton he doxa mu uden esten esten ha pater mu ha doxadzon me hon humes legate hote theos hemon esten kai uc ignocate auton ego de oida auton kai ean epo hote uc oida auton esomai homoios humon psustes al oida auton kai ton logon autou teiro abraham ha pater humon egaliasato hina ide ten hemeran ten emein kai eden kai ekare epon un ho judaioi pros auton penteconta ete upo ekes kai Abraham he orakas epen altois ha Jesus amen amen lego humin prin Abraham genestai ego emi Euran un lithus hina balosen ep auton Jesus de ecrube kai exhalthen ek tu hieru dielthon dia mesu auton kai paregen hutos